muramutse mwebwe mwese mwadanya gutega amatwi ibiganiro vya radio isanganiro ndabahe nikaze mu makuru yo mu Kirundi yo kuri no muranga kabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umukuru w'igihugu kibanye cya Kongo aritezwe mu Burundi kuri uyu wa gatandatu kugira hatezwe imbere ubutunzi leta y'u Burundi giye guhinyanyura ku buryo bwa none ikoreshwa ry'amafaranga yayo muraza kumva murano makuru umuvugizi wa leta ingena bisigura mu ntara ya kayanza naho abimba ubutare batabirekuriwe mu ishyamba kimeza rya kibira babwirizwa kubihagarika kuko bashobora guhanwa nk'inkozi z'ikibi aya n'ayandi ni mu kanya kuri mikoro hari buto y'ivesitine mu buhinga bw'ibyuma hari alphonse dasubiye ko amakuru tuhera mu gisata cy'imigenderanire umukuru w'igihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo aritezo mu Burundi kuri uyu wa gatandatu igenekezo rya 2021 ku kwezi nkuko tubikura ku rubuga ngurukana bumenyi Twitter rw'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ubwo rugendo rwa perezida Felix Antoine Tshisekedi Chirombo mu Burundi ruzorangira ku igenekerezo rya 2023 ku kwezi nyene mu gisata cy'ubutunzi leta y'u Burundi igiye gutunganya ku buryo bwa none ikoreshwa ry'amafaranga yayo mu ntumbero yo guteza imbere ubutunzi nk'uko bitekanijwe n'umugambi w'igihugu w'iterambere ivyemejwe n'inama shikiranganje yo kuri uyu wa kane irongowe n'umukuru w'igihugu nk'uko bishikirizwa n'umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta Prosper Ntahogwamiye tumutegabiri izo mvo zibiri nizo zatumye leta itegerezwa guhindura amategeko yisungwa mu ikoreshwa ry'amahera ya leta iri bwirizwa rigenga ikoreshwa ry'amahera ya leta ryo mu bihumbi bibiri n'umunani rihinduwe rero kugira ngo rijane n'ibiriko birahinduka kugira ngo ibisata bijejwe kwegeranya uburyo bwa leta bikore neza kandi n'ubwo buryo bukoreshwe neza twamenyesha ko iri bwirizwa rizoba ryerekeye kandi n'amashyirahamwe yegamiye leta n'ayakoresha umutahe wa leta muri bimwe bimwe iyi nteguro izanye twovuga nk'ibi bikurikira kuronsa ububasha komine bwo kwegeranya amafaranga gushyiraho konti imwe rudende ikurikirana amahera y'ibisata byegamiye leta gutomora neza ubwoko bw'uburyo n'ingene bukoreshwa muri iyi ntumbero nshasha y'uko uburyo buzotangwa haboneka icyo bugiye gukoreshwa gutegeka kwerekana icyaranguwe kiboneka ku buryo buzoba bwatanzwe tugumye muri icyo gisata nyine cy'ubutunzi amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki yaraterera ibyiyumvira ubushikiranganje bumwe bumwe imigambi bushyira imbere mu ikoreshwa ry'amafaranga leta ikoresha ku mwaka bisigurwa n'uburongo yishyirahamwe oricom rigejwe kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta gabriel rufyira aranegura inyifato y'abarongoye inzego zimwe zimwe zibanyegeza ibyo zikora akabasaba guhindura ingendo kuko uruhara rw'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki ari ntangire mu iterambere ry'igihugu tumukurikire yaganiriye na Jean Marie Vianney Ngendakumana twebwe dukurikirana ukungene leta itegekanya imigambi n'amafaranga azoyikora ivyo rero twe turabikurikirana kandi kuva ishyamwe rikome ribaho twama turiko turabikurikirana turasohora inzandiko turabikurikirana kuva kuri A gusa kuri Z kuri iki kintu bita lettre de cadrage budgétaire no kuvuga urwandiko rutabwa n'umushikiranganje ajejwe ikiga ca leta arungikira inzego z'igihugu irango bazane ivyo bazokora n'amafaranga bakeneye gushika habe ivy'amakontrole no kuvuga rero twe turabikurikirana gusa muri leta hari ukuntu basha sinshaka kunyegeza inkuru hamwe hamwe mugabo si hose ariko mu bisanzwe bije n'amafaranga akoreshwa sosiyete sivile agomba kugira uruhara ruhambaye cyane kugira ngo bigende neza tugire intererano zacu mugabo icyo noshima mwiri tegura ry'amafaranga ubushirangange bw'igacarita bwaradutumye ko turavugana baratubaza icyo tubashobora guterera twarabandikiye urwandiko tubaterera ibyo bari badusabye tukibaza yuko mu minsi iri imbere tuzobishyira ahabona tukerekana ibyo twabaterereye kugira ngo n'abanyagihugu babone ibyo twakoze mwavuze inzego zitaborohereza mu kubaha amakuru mwege muri urikomu izo nzego muzikira akamo akanya ubwa mbere bo kumva yuko amashirahamwe yigenga ari kugira ngo aterere umuganda wayo kugira ngo igihugu cacu gitere imbere abo bantu rero badakorohereza kuduha amakuru bo kumva yuko hari inzego zindi mweje kuba akarorero k'ubushikiranganji bw'iga ca leta bwadutumye ko bukadusaba uh, intererano zacu zibahaye abo bantu rero batarumva yuko amashirahamwe yigenga ajejwe guterera bakwiye kuva ibuzimu bakajibuntu abantu bakumva yuko ubugirigiri bugira babiri kandi umuntu umwe yifasha gusara atifasha gusaba twese turi ngaho kugira ngo duterere igihugu cyacu gitere imbere mu buryo bwose bushoboka tugumye muri icyo gisata cy'ubutunzi nyene n’amashikiranganji kandi yarize nico ivuze bijyanye n'ikibazo caho zisoko nkuru ya Bujumbura cari ceguriwe e, mu mwaka urangiye ishyirahamwe ry'amabanki mu Burundi ngo ibuhubake ikigo kijambere kijeje ubudandaji n'ubunye eh, tumukurikire Prosper Ntagwamiye berekane n'ingene ibikorwa bizoza birakurikirana ku igenekerezo ry'indwi ndamukiza umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na rimwe inama shikiranganje yarihweje urwo rupapuro rw'inzira yongerera rwemeza yongera iremeza n'amasezerano y'umwumvikano hagati ya leta n'iryo shyirahamwe ry'amabanki hihwejwe ibimaze gukorwa ku bijyanye n'ico kibanza biraboneka ko hari ibimaze gucererwa hafatiwe ku byari byarategekanijwe mu gihe iryo shyirahamwe ritoba rishobora kwerekana ko rishobora kwiriha uwo mwanya watakaye ngo ryubake icyo kigo mu kiringo cyategekanijwe mu rupapuro rw'inzira icyo kibanza coca gihabwa abandi inama shikiranga imaze guca hirya no hino icyo kibazo yashyitse kuri ibi bikurikira uko gucegwa bishobora kwisigura kubera ukugene ibikorwa bitegerezwa gukurikirana ibijyanye n'ivyigwa vyokorwa kuri uwo mugambi ntivyokunda rijya shyirahamwe rusange ritarashingwa inama shikiranganje cisaba ko mu kiringo c'ukwezi kumwe iryo shirahamwe rusange ryoba ryashinzwe kugira ngo rice ribandanya ibikorwa bizokurikira abazoba barongoye iryo shirahamwe bazoca berekana ingene ibikorwa bizoca bikurikirana guhimiriza abafise uburyo kuzana umutahe muri uwo mugambi radiyo isanganiye muramvya imwaro igitega karuzi bubanza cibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe mu gisirikare y'ipete rya koroneri rigejeje umutekano w'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ryabujije kubandanya bubaka amazu yabo jean Pierre gatora akavuga ko hariho haraba rusasuma ngo bafise amatongo muri karama ya kabiri kugira ngo baronse imizibukiro nkuko vyashikirijwe muri iyo nama na Abere Nteziryayo arongoye urwego rujejwe gukingira ishamba kimeza rya Kibira mu ntara ya Kayanza ngo abo bimba ubutare muri iryo shamba batabifitiye urusha kenshi babikora mu masaha nijoro akavuga ariko ko ikibabaje ari uko n'abafashwe baca barekugwa kuko ngo hari bamwe mu bajejwe intwaro abajejwe ipolisi cy'inyamiramabi hamwe n'abajejwe umutekano babakingira ikibaba uwajejwe gukingira ishamba kimeza rya Kibira mu ntara ya Kayanza asaba abajejwe intwaro mu ntara gufata ico kibazo mu minwe Remy Cishayobora amatari w'intara ya Kayanza aragabisha abo bose bafise uruhara muri uko kwimba ubutare mu ishamba kimeza rya Kibira batabifitiye uruhusha ko badahagaritse ivyo bikorwa bagiye kuzofatirwa ibihano ruhasha muri iyo nama nyene n'abarongoye abandi mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'intara ya Kayanza buramatari iyo ntara yaranagabishije urwego rw'abacamanza bo mu masentare y'intango hamwe n'abajejwe ipolisi cinyamiramabi baca izango ndagonde kugira barenganye ucanga uriya bitwaje ngo azunguruza ko nabo nyene bagiye guhagurukirwa remicisha hasaba umukuru wa parike mu Kayanza heruka kugenwa muri ayo mabanga kugwiza amanama n'abegwa n'igisata cy'ubutungane kugira ngo tunenge dutandukanye twagiye turibonekeza muri ico gisata mu misi heze dukosogwe yawe habeho ubutungane butunganiriza bose atakamwa na wamama Remy Kishaye buramatari w'iyo ntara ya Kayanza yarashimiye ndetse n'abajejwe isata c'indero aho yamenyesheje ko intara ya Kayanza yabaye ya kabiri ku rwego rw'igihugu muri bya bibazo biheruka gukorwa na bamwe mu bigisha bigisha mu ishure nshingiro agasaba ndetse ko no mu bibazo bya leta vyimirije ku banyeshuri, niyo ntambwe itosubira inyuma abari bitavye iyo nama barashima ivyahavugiwe n'impanuro baharonkeye ndetse bakaba basavye ko bene izo nama zogwizwa kugira ngo bakomeze guhanahana ivyumviro vyoteza imbere intara ya Kayanza ariko kagabanutse ngo zizosubira iyo zaje ziva muri rusizi canke mu kiyaga Tanganyika zimanukanye uruzi impanda ningaha rero amakuru twabafitiye muri kana kanya garukiye ariko abayafatiye hagati tubibutse ingingo nkuru nkuru zari ziyagize umukuru w'igihugu kibanyi cya Congo aritezwe mu Burundi ku ruyu wa gatandatu nayo kugira hatezwe imbere ubutunzi